گل شکفت و نوبهارانت مرا آمد بیا گل شکفت و نوبهارانت مرا آمد بیا دیده تر شد بوی بارانت مرا آمد بیا دیده تر شد بوی بارانت پیش گل رفتم شکیب درد هجرانم شکست پیش گل رفتم شکیب درد جرانم شکست آن که روی گل عزارانه مرا آمد بیاد زن که روی گل عزارانه مرا آمد بیاد آمدی تنها در این ظلمت سرا بارنج دل آمدی تنها دل رنج قلب داغ دارانت مرا آمد بیاد رنج قلب داغ دارانت مرا آمد بیاد گل شکفت و نوبهارانت مرا آمد بیاد گل شکفت و نوبهارانت مرامت مرا آمد دیده تر بوی بارانت مرا آمد بیار دیده تر شد بوی بارانت مرا آمد بیار شب نمی النرگسی در صبح دم میدم چکی شب نمی النرگسی در صبح دم دیدم چکی دیدگان اشک بارانت مرا آمد بیا دیدگان اشک بارانت مرا آمد بیا مثل قلبي سن ناري ملتئم شد قلبي من مثل قلبي سن ناري ملتئم شد قلبي من تازي قلبي بغرارانت مرا وعمت بيار تازي قلبي بغرارانت مرا وعمت بيار گل شکفت و نوبهار آمد مرا آمد بیا گل شکفت و نوبهارانت مرا آمد بیا دیده تر شد بوی بارانت مرا آمد بیا گل شکفت و بارانت مرا آمد بیا دیده تر شد بوی بارانت مرا آمد بیا دور شمی بال سر پروان دیدم سوخته دور شمی بال سر پروان دیدم سوخته پیکر خونی نیارانت مرا آمد بیا پیکر خونی نیارانت مرا آمد بیا مار که در روز شد با معرکه در روز احزاب آباد شد با گرد اسبان سوارانت مرا آمد بیا گرد اسبان سوارانت مرا آمد بیا تا که تشنم دید و برستان آباد بوی تا که تشمم دید غورستان آباد بوی یاد مانے جل سارا مرا آمد بیار یاد مانے جل مرا آمد بیار گل شکفت و نوبهارانت مرا آمد بیا گل شکفت و نوبهارانت مرا آمد بیا دیده تر شد بوی بارانت مرا آمد بیا دیده تر شد بوی بارانت مرا آمد بیا بل بلند دیدم به بستان که غم دل سوخته بل بلند دیدم به بستان کس غم دل سوخته های دلق جرانت مرا آمد بیا های دلق جرانت مرا آمد بیا ای نبی الله ز قلبم تو دهای غم برا ای نبی الله ز قلبم تو دهای غم برا تا نام غم گسارانت مرا آمد بیا تا که نام غم گسارانت مرا عمل بیاد، گل شکفت و نوبهارانت مرا آمد بیاد گل شکفت و نوبهارانت مرا آمد بیاد دیده تر شد بوی بارانت مرا آمد بیاد دیده تر شد بوی بارانت مرا آمد بیاد دیده تر شد بوی بارانه مرا آمد بیان